Pakinggan natin ang isang pangyayari sa kasaysayan ng simbahan. July 27, 1960 Ipinanganak si Bishop Leopoldo Hausian ng Society of the Divine Word sa Santa Ilocos Sur. Lumaki siya sa Ordaneta, Pangasinan at nagtapos ng kanyang sekundarya sa Divine Word College of Ordaneta. Pumasok siya sa Christ the King Seminary hindi para magpare, kundi para magsakristan bilang working student. Nang magdesisyong tugunin ang tawag ng Panginoon, pumasok siya sa Divine Word Seminary sa Tagaytay City. Ginugol din niya ang ilang taon ng kanyang buhay sa Taiwan para sa Overseas Training Program ng SVD. Sa ngayon, siya na ang obispong namamahala sa Bangged Abra inyong napakinggan ang isang pangyayari sa kasaysayan ng simbahan. Muling abangan dito sa Radio Veritas 846, ang radio. Totoo.